malvarma duscio cae homa sano. Plei multe homoi ne trovas agrable comenci la tagon per malvarma duscio, set de longa tempo oni supposas che tio estas saniga cutimo. Lasta tempe plurei evidentajoi montras che gi probable bonfaras alla corpo cae alla menso quancam sciencae pruvoi ancora ne estas plene atingitai. En la decnaua iarcento, oni usadis malvarmen banoin por quietigi pacientoin en mens malsanuleioi cae encarcerigitoin en prisonoi. Suffice cruela uso. Nur longe poste oni alprenis la cutimon pri varma aquo por higieno. Cion montris amplexa esploro en Nederlando? Oni pristudis miloen da homoi, al ciui oni petis che ili ciutage sen duscio per varma aquo. Oni dividis ilin je quar grupoi. La homoi en la unua grupo devis fini sian banigion per tridec secunda malvarma duscio. En la dua gruppo per sesdec secunda malvarma duscio. En la tria gruppo per naudec secunda malvarma duscio. Cae la quara gruppo ne ricevis malvarman aquon fine de sia banicio. Post tri monatoi, oni constatis che la homoi en la tri unuae gruppoi spirtis malpli mancoi en laboro pro san problemoi, ie dudec nau procentoi. Curiose che la tempo d'auro de malvarma duscio fine della la vanigioi ne influis la resultoin. Curiose ancao che multae el la testo personoi plu conservis la cutimon pri malvarma banfino char tio placis al ili. Oni discutas pri la maniero kiel malvarma dusho povas esti saniga kutimo. Tio ne estas ancora clara. Eble la kialo estas stimulo al la immunsistemo, sed mancas pri tio detalaj studoj. Krome, malvarma akvo sur la corpo stimulas la nervo nervosistemon en simila maniero kiel ocasas en situatioi de lucto forcuro, nome en et circunstanzoi. Ciam tiu sistemo estas stimulata, hormonoi de stresso estas liberigatai por defendi la organismon. La coro batas pli rapide, la sango premo pliigas, cae la sango circulado pli bonigas. Tiam, la quanto da sango in la hauto mal pliigas, char pli da sango venas en pli vitalain organoin. Anca la muscoloi estas favoratei, cae metabolo pli bone funccias. La cerbo ricevas pli da sango, cio eble favoras la mensain funccioin cae mildigas depressiaen simptomoin. Curacistoi tamen attentigas. Cor malsanuloi devas eviti malvarmain dusioina, char ili povas esti dangerai por tiai pacientoi.